де ким тепер працюєш? Інженером, махає він рукою, на заводі, у відділі постачання. Та збираюся кидати. Колектив такий, що. До речі, тобі часом постачальника не потрібно? Можемо знайти місце, каже Яків Степанович, зрозумівши, чого прийшов цей дідуряка. Звичайно ж, треба його брати. Краще мати такого неприємного свідка при собі на очах. Коли працюватиме під його крильцем, то буде зацікавлений не втратити такого начальника. І вже звичним керівним тоном Калабан питає Освіта в тебе яка? Технікум закінчив. Учився трохи в інституті, але залишив. Вік уже не той. Може бути, й технікум. У відділ комплектації оформлю. Гаразд, то я десь завтра післязавтра прийду з документами. Він підводиться, першим подає руку потім ляскає калабана по плечу і, легко, наче пританцьовуючи, виходить з кабінету. Калабан полегшено зітхає. Здається, зумів уникнути великої біди. Та не таким простачком виявився цей завжди усміхнений дидуряка. Калабан збагнув це досить швидко. Давали премію за другий квартал. Дидуряку, звичайно, в список не внесли, не пропрацював ще й двох місяців. Керуючи, відписуючи наказ, не звернув уваги на те, що фронтового товариша там нема. Але Антон того ж таки вечора нагадав про себе. Не чекав я, що не чекав від фронтового друга, почав просто з порога. Так діло не піде. Навіщо ж мені було переходити до тебе із заводу? Та ж ніяк не можна було. Антон, дурне міг, ти ж керівник. А я, до речі, на цю премію дуже розраховував. Іншим разом одержиш обов'язково. Іншим разом буде інша премія, а мені сьогодні треба, отже, мусиш поділитися своєю. Як завжди, посміхнувся. Калабан поділився. З того часу й повелося, навіть одержавши премію, дедуряка все одно приходив мало і, керуючи, виділяв частину своєї. Згодом почав віддавати їй частину зарплати. Антон приходив із своїми жалями то програвся на іподромі, то пропив усі гроші, нема чого додому нести. Після пригоду Галини Овер'янівни Калабан покликав дедуляку. Негаразд, Антоша, дружина приходила, скаржилася, ж багато, треба стримуватися. Він з перепою, мабуть, був у поганому настрої і відразу визвірився. Не лізь на свої справи, Яшко, хоч повчає, не пий. Якби я так, як ти всю війну при штабі провалантався, а після першого справжнього бою відшкурнув додому, а потім зумів легенько прилаштуватися собі керівником, то ти ж будь певен, не пив би. А ти в моїй шкурі побудь. Слухай, Антоне, був у мене Роман Михайлович, і знову скаржився, що ти його вказівок не виконуєш. Навіть на роботу часом не виходиш. Я йому, щоправда, кілька разів казав, ніби сам тебе кудись посилав. Але весь час так не можу, зрозумій. Ах, не можеш. А я на твоєму місці, Якове Степановичу, давно вже того гниляка Юркова послав би під три чорти, а на його місце поставив старого фронтового друга. От ти тільки від усіх скарги вислуховуєш. Маю на увазі, що й мої заяви теж дехто може вислухати, і дуже уважно. Наступного дня після урочистого святкування 20-річчя перемоги Антон запухлий, з набряками під очима, ввалився ввечері до кабінету. Ну що, Якове, радий, що відправив мене своєю машиною додому. Виконав обов'язок перед товаришем, маю дякувати. Але я не дякую, не дякую, розумієш? І напився я з великої досади, а не з радості, адже відзначали перемогу. Значить, фронтовиків переможців мали вшановувати. Хто як воював, тому така й честь мала бути. А в нас що вийшло? На стенді учасники війни, де портрет Бедуряки? У самому кінці. А вгорі хто? Жаків Степанович Калабан. А в урочистому вечорі Антон де сидить у задньому ряді, а Яшка. А Яшка сидить у президії і виявляється головний фронтовик. Премію дедуряці 25 карбованців, ніби відсікного. А керуючому, а керуючому на повну котушку. То кого ж питається відзначали? Фронтовиків? Та тому чорта.